Desmitā nodaļa. Turpmākās dienas Matisu lielajā zālē neredzēja. Nedz arī viņš atnāca pie vilku žokļiem, kur vajadzēja notikt bērnu maiņai. Lai saņemtu savu meitu, tur ieradās Lūvis – Viņai līdzi nāca Fjūsoks un Joens, un tie veda sev līdzi birku. Borka un Undis ar saviem laupītēm jau gaidīja pie vilka žokļiem, un Undis niknumu un triumfu pilna aizsvilās ieraudzījusi lūvisi. Šitāds bērnu laupītājs tas matis! Nav brīnums, ka viņam kauns rādīties citiem acīs! Lūvisa neturēja par vajadzīgu atbildēt. Viņa saņēma roņu un gribēja aiziet no turienes prom, nevārdu nepārmījusi. Daudz lūvis bija prātojis, kāpēc viņas meita no brīvas gribas devās Borkam rokās, bet te, pie satikšanās, viņa sāka kaut ko nojaust. Viņi! Roņi un Birks skatījās viens uz otru tā, it kā būtu vienu paši pie vilku žokļiem un visā pasaulē. Jā, jebkurš pamanītu, ka tie divi ir sadziedājušies. Undis to tūdei pamanīja, un redzētais viņai nepatika. Spēcīgi viņa parāva Birku. Kas tev ir kopīgs ar viņu? Viņa ir mana māsa, Birks atteica, un viņa ir izglābusi manu dzīvību. Raudādama Roņa pieglaudās lūvisei. Tāpat kā Birks ir izglābis manējo, viņa murmināja, bet Borka bija kļuvis sarkans no niknuma. Vai mans dēls man aiz muguras turas kopā ar mana nāvīgākā ienaidnieka pēcteci? Viņa ir mana māsa, Birks no jauna sacīja un paskatījās uz roņu. Māsa! Undis iekliedzās. Jā, jā, redzēsim, kā būs pēc pāris gadiem. Viņas atvēra birku un gribēja to aizvilkt prom. Neaiztiec mani! Birks iesaucās. Es pats aiziešu, un es negribu, ka tavas rokas man pieskars. Viņš pagriezās un gāja, un roņē no krūtīm izlaudzās žēlaba kliedziens – birk! Bet viņš bija prom. Palikus vienatnē ar Roņu, Lūvis gribēja viņai šito pavaicāt, bet veltīgi. Nevaicā man. Roņa teica. Tad Lūvis atstāja Roņu mierā, un viņas klusēdams gāja uz mājām. Plikpaurs pērs sagaidīja Roņu tā, it kā viņa būtu paglābusies no nāves briesmām. Cik labi, ka esi dzīva! Viņš priecājās. Nabaga bērns, kā es par tevi baiļojos! bet Roņa aizgāja un klusi apgulās savā gultā un aizvilka aizskaru. Matisa pilī ir tikai viens posts. Tik pāris pērs sacīja Roma kratīdams galvu, tad pačukstēja lūvisē. Matis ir manā guļamkambarī, bet viņš tikai guļ, tad viņš sienā un nerunā ne vārda. Arī augšā celties viņš negrib un arī ēst, ne? Ko mēs ar viņu iesāksim? Gan viņš nāks, kad būs pietiekami izsalcis. Lūvis sacīja. Bet viņa bija noraizējusies un ceturtajā dienā iegājis plikpauru pēra kambarī sacīja. Nācēst, Matis, nedumpojies. Visi sēž pie galda un gaid uz tevi. Pēdīgi Matis atnāca. Drūms un novājējis, tā ka tik tikko varēja viņu pazīt. Ne vārda neteica, viņš apsēdās pie galda un sāka ēst. Arī visi viņa laupītāji klusēja. Tāds klusums vēlvju zālē vēl nekad nebija pieredzēts. Roņi sēdēja savā parastajā vietā, bet Matis viņu neredzēja. Arī Roņi vairījās uz viņu paskatīties. Tikai vienu reizi Roņa paslaps pašķielēja uz Matisa pusi un ieraudzīja, ka viņš tik ļoti nelīdzinās tam tēvam, kādu viņu pazina. Jā, viss bija tik ļoti pārmainījies un kļuvis šausmīgs. Viņa gribēja rauties kājās un pazust, lai nevajadzētu būt Matīs tūmā, lai tiktu prom un būtu viena. Bet viņa neapņēmīgi palika sēžam un nezināja, ko iesākt ar savām lielajām bēdām. Nu, jau trībnieki vai būsiet pēduši? Lūvis īgni jautāja, kad maltīte bija galā. Tik lielu klusumu viņa nespēja paciest. Buršķēdam laupītāji cēlās kājās un cik vien ātri varēja nu nozuda ārā pie saviem zirgiem, kas nu jau ceturto dienu stāvēja dīkā steliņos. Kad vadonis guļ plikpaura pēra kambarī un blenš sienā, tad taču viņi nevar doties laupīt. Pēc laupītāja domām tas bija bēdīgi, jo tieši ap šo laiku cauri mežiem brauca vairāk ceļinieku nekā parasti. Ne vārda nesacījis Matis nozuda no zāles un todien vairs nebija redzams. Un roņi atkal aizrāsās uz mežu. Trīs dienas viņi tur bija skraidījusi meklēdami birku, bet viņš nenāca. Roņi nesaprata, kādēļ. Ko tie bija izdarījuši ar viņu? Vai birks bija ieslodzīts, lai viņš nevarētu atskriet uz mežu un satikties ar roņu? Grūti bija tā gaidīt un nekā nezināt. Ilgi roņa sēdēja pie ezeriņa, un arī tagad ap viņu bija ziedoņa burvīgums. Bet bez birka nebija nekāda prieka par to. Broņa atcerējās agrākās dienas, kad viņa bija viena un viņai bija pieticis ar mežu vienu. Cik tas likās sen. Tagad Roņai vajadzēja bīrku, ar ko visā dalīties. Bet laikam viņš neatnāks arī šodien. Un nogaidījusies līdz pārgurumam, Roņa piecēlās, lai dotos prom. Tad nāca birks. Viņa dzirdēja to svilpojumu egļu vērī un mežonīgā priekā metās uz turieni. Tur viņš bija – un ar pūlēm viņš stiepa lielu paunu. Es nu pārceļos uz mežu, Birks sacīja. Borkas cietoksnī es vairs ilgāk nevaru dzīvot. Roņa izbrīnījusies blendza uz viņu. Un kāpēc tā? Esmu tā radīts, ka ķīviņus un stiprus vārdus nevaru paciest sazin, cik ilgi, viņš teica. Ar trim dienām man ir diezgan. Matis klusēšana ir ļaunāka par stipriem vārdiem domāja Roņa, un pēkšņi viņa zināja, kas darāms. Varēja taču grozīt to, kas bija tik neizturams. Birks to bija izdarījis. Kāpēc, lai arī viņa tā nedarītu? Es arī gribu projām no Matisa pils. Roņa noteikti iesaucās. Es gribu, jā, es gribu! Es esmu alā piedzimis, Birks sacīja, un alā varu dzīvot. Bet vai tu to varēsi? Ar tevi kopā es varu dzīvot vienalga kur, Roņi iesaucās, jo sevišķi lāčalā. Kalnos visapkārt bija daudz alu, bet neviena nelīdzinājās lāčalai. To Roņi uzzināja, kopš sāka klaiņot te, pa mežu. To viņai bija parādījis Matis. Puika būdams viņš pats tur bija dzīvojis, pavasarā. Pa ziemu tur mēdza gulēt lāči. Tā Matisam tika stāstījis plikpaurs pērs, tāpēc viņš bija iesaucis to par lāčalu, un kopš tā laika tai bija tāds vārds. Lāča izgāja uz upi, augstu virs tās taisni starp divām kalnu sienām. Lai tiktu līdz alai, vajadzēja iet pa klīnts nokari, gar kalna pusi, kas iesākumā bija šaura un likās bīstama. Bet vidū, pielas, nokari izveidojās par platu lauku. Tur, augstu virs krāčainās kalnu upes, varēja sēdēt un vērot, kā pār kalniem un mežiem visā savā krāšņumā uzaust rīts. Roņa bija sēdējis tur daudz reižu, jā, Šai alā varēja dzīvot, to viņa zināja. Es atnākšu uz Lāčalu vēlu vakarā, viņa sacīja. Ja tu būsi tur. Jā, kur gan citur, Mirks teica. Es būšu tur un tevi gaidīšu. Tovakar Lūvis dziedāja roņai vilka dziesmu, kā parasti, kā to bija dziedājusi dienai aizejot, tik labi prieka kā bēdu dienās. Bet šovakar es klausos to pēdējo reizi. Roņa domāja, un tā bija drūma doma. Grūti bija atstāt savu māti, bet vēl grūtāk vairs nebūtu Matise bērnam. Tāpēc viņai jādodas mežā, kaut arī viņa nekad vairs nedzirdētu vilka dziesmu. Un nu tam jānotiek. Tiklīdz lūvis būs aizmigusi. Gaidīdama Roņa gulēja gultā un skatījās ugunī. Savā gultā nemierīgi grozījās lūvis, bet beidzot palika mierīga un pēc elpas vilcieniem Roņa noprata, ka nu viņa ir aizmigusi. Tad Roņa klusītiņām piecēlās un ilgi stāvēja uguns gaismā un skatījās uz savu aizmigušo māti. Manu mīļo lūvis, viņa domāja, varbūt mēs vēl redzēsimies, un varbūt ne. Lūvis izlaistie mati bija noklājuši visu spilvenu, Roņu pārbrauc ar pirkstiem pāri sarkani brūnajām matu šķipsnām. Vai tiešām tā bija viņas māte, kas te gulēja un izskatījās tik bērnišķīga? Arī nogurus un vientuļ bez matis sev blakus gultā. Un tagad arī viņas bērns to atstās. Piedod, Roņa murmināja, bet man jāiet. Klusām viņa izlavījās ārā no vēlju zāles un paņēma savu paunu, kas bija labi noslēpta drēbju kambarī. Nesamais bija smags, tā ka roņa tik tikko varēja to pastiept, un nonākus līdz vilku žokļiem, viņa nosvieda paunu pie čegas un čorma kājām. Tonakt viņa stāvēja sardzē. Ne jau tāpēc, ka Matisam rūpēja nolikt sardz, bet plikpaurs pērs, jo dedzīgi to darīja viņa vietā. Čega ieplet acis uz roņu. Dievs pasarg tevi no mežonīgām harpijām. Kur tu iesi nakts vidū? Es pārceļos dzīvot uz mežu, Roņi sacīja. Tā tu lūvisai pasaki. Kāpēc tu pati to nepateici? Čega brīnījās. Nevarēju, jo tad viņa mani nelaistu, un es negribu, ka mani aizkavē. Un ko teiks tavs tēvs? Čorms jautāja. Mans tēvs? Roņa domīgi novilka. Vai tad man ir tēvs? Uz atvadām viņa sniedz tiem roku. Sveicinu visus! Neaizmirst plikpauru pēru. Kad dancosiet un dziedāsiet savas dziesmas, atcerieties arī mani. Tas bija vairāk nekā čega ar čorumu spēja noklausīties. Viņiem acīs sariesās asaras un arī roņi apraudājās. Man liekas, ka Matisa pilīnu ir gals dancošanai, čega drūmi noteica. Roņa paņēma savu paunu un uzsvied to plecā. Pasaki Lūvisai, lai viņa pārāk nesēro un nebaiļojas. Es jau būšu mežā, ja viņa gribēs mani sameklēt. Un ko lai mēs sakām Matisam? Čorms jautāja. Neko, Roņa nopūtās. Tad viņa gāja. Čega un Čorms klusi stāvien skatījās, līdz viņa nozuda takas līkumā. Jau bija iestājusies nakts, un augstu pie debesīm spīdēja mēnesis. Pie ezeriņa roņa apstājās, lai atpūstos, apsēdās uz akmens un juta, cik viņas mešs ir pavisam kluss. Viņa ieklausījās, bet nedzirdēja nekā cita kā vien klusu. Mešs pavasara naktī likās pilns noslēpumu, pilns burvestību, savādību un senatnības – Tur mājoja arī tas, kas bija bīstams, bet roņa baiļu nejuta. Kaut tikai mežonīgās harpijas turētos tālāk, tad es būšu tikpat droša kā Matisa pilī, viņa domāja. Mešs ir manas mājas, tā tas alaži ir bijis, un vēl vairāk tagad, kad man citu māju nav. Ezeriņš gulēja melns, bet pāri tumšajam ūdenim stiepās šaura mēnesis taka. Tā bija skaista, un to ieraudzījusi Roņa nopriecājās. Jā, savādi gan, ka es varu būt priecīga un bēdīga reizē. Bēdīga viņa bija Matis un Lūvises dēļ, bet laimīga par visu to burvestīgo, skaisto un kluso, kas bija ap viņu pavasara naktī. Un te mežā viņai turpmāk būs jādzīvo. Kopā ar Birku. Un tad viņa atcerējās, ka Lāčilā viņu gaidīja Birks. Ko viņa te sēž un prāto? Roņa piecēlās un paņēma savu nesamo. Līdz turienē bija tālu, neviena taka neved uz lāčalu, tomēr viņi zināja, kur piet. Tāpat kā to zina zvēri. Un kā to zina visi meža rumpainīši, putu troļi un pelēkie mošķuļi. Tā roņa mierīgi soļoja caur mēnesnīcas apspīdēto mežu, starp priedēm un eglēm, pasūnām un melleņu ceriem, garām purvam, kur smaržoja purva mirtas, un garām melniem akačiem ar bezdibenīgu dziļumu, Viņa rāpās pāri nokritušiem sūnainiem kokiem un brīda pa urdzošiem strautiņiem. Taisni cauri mežam viņa nekļūdīgi gāja uz lāčalu. Roņa redzēja mēnesnīcā uz pauguru dejojam putu troļļus. Tā viņi dejoja vienīgi mēnesnīcas naktīs, tika sacījis plikpaurs pērs. Roņa apstājās uz brīdi, lai paslapeni palūrētu uz tiem. Savādu deju tie dejoļi, ļoti mierīgi un neveikli tie šūpojās, iedam riņķī un savādi dūgdām. Plikpaurs pērs sacīja, ka tāda esot viņu pavasara dziesma. Viņš bija mēģinājis nodūkt to roņē pa troļu vīzei, bet tā nemaz nebija tāda, kādu viņi to dzirdēja pašreiz, kas skanēja tik senatnīgi un sērīgi. Kad Roņa iedomājās par plikpauru pēri, viņai bija jādomā arī par Matis un Lūvisi, un tas darīja viņai sāpes. Bet Roņa tās piemīrsa, ko līdz bija atnākusi un ieraudzīja uguni. Jā, uz akmens alas priekšā Birks bija aizkūris uguni, lai viņiem nesaltu augstajā pavasara naktī. Uguns spīdēja un liesmoja. Roņa redzēja to pa lielu gabalu un atcerējās, ko Matis smēdz sacīt. Kur ir mājas, tur ir uguns. Un kur ir uguns, tur varbūt arī mājas, nodomāja Roņa. Lāčela tagad būs mājas. Un tur pašlaik vienā mīrā pie uguns sēdēja birks un ēda ceptu gaļu. Viņš uzmauca gaļas gabalu ziesmu un pasniedz to roņai. Es esmu ilgi gaidījis, viņš sacīja. Ēd nu, iekams tu dziedi vilka dziesmu.